Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը շփման գծի հարավային արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղությամբ կիրառել է դիպուկահար հրացաններ։ ՀԱՊԿ-ն ունի լիազորություն եւ հնարավորություն ազդելու կամ միջամտելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Հայոց ցեղասպանության անպատժելիությունը պատճառ դարձավ դրանից հետո գրանցված ցեղասպանություններին։ Սահմանադրական հանրակրվեից հետո Թուրքիայում կարող են զանգվածային բողոքներ սկսվել այսօր Խուշարցանների եւ տեսարժանվայրերի միջազգային օրն է։ Գրենկե Չես կլասիկ մրցաշարի երրորդ տուրում Լևոն Արոնյանը հաղթել է Մաքսիմ Վաշի Լագրավին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 17-ին եւ լույս 18-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդ է տարբեր դրամաչափի երազկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 640 գրակոց։ Շփման գծի հարավային արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը ակտիվորեն կիրառել է նաեւ դիպուկահար ռացաններ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ զենքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքները հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը 2017 թվականի մարտին Բաքու, Երևան եւ Ստեփանակերտ կատարած իրենց վերջին այցի ժամանակ Համանախագահները հստակ ուղերձով վերահաստատեցին իրենց խորը մտահոգությունը շփման գծում վերջին միջադեպերի վերաբերյալ, կոչանելով կողմերին հանդես բերել զսվածություն իրենց հռետորաբանության մեջ ու գործողություններում։ Թերթկետ.am-ի հարցերին այսպես է պատասխանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ներկայացրեցին իրենց դիրքորոշումը հրադադարի ամրապնման եւ ճշնամանքի հետագա սրումից խուսափելու վերաբերյալ համանախագահների ներկայացրած առաջարկների վերաբերյալ եւ փաստեցին իրենց հանձնառությունը քաղաքական լուսման նպատակով բանակցային գործընթացը շարունակելու մասին, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակը հիշեցնում է, որ 1 տարի առաջ Ադրբեջանը Արցախի դեմ նախաձեռնել է 1994 թվականի զինադադարից ի վեր աննախադեպ մասշտաբներով հարձակում։ Այն ավարտվել է ռազմական անհաջողությամբ, ինչը եւս մեկ անգամ կարևորում է հակամարտության բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորման անհրաժեշտությունը, որը պետք է տեղի ունենա երկու կողմերի՝ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև անմիջական երկխոսության հաստատման միջոցով։ Բարեկամության շրջանակը նշում է, որ նման գործողությունները միմիայն նպաստում են անվստահության մտնոլորտի ամրապնմանը եւ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հերանեկարի հետաձգմանը։ ՀԱՊԿ-ն չունի լիազորություն, հնարավորություն ազդել կամ միջամտել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, նշել է ռուսաստանցի քաղաքական վերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովը։ Եթե ՀԱՊԿ-ն ունենար հնարավորություն ազդելու Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ապա այդ հնարավորությունը Կոլերովի խոսքով կչեզոքացվեր Բելարուսի ու Ղազախստանի կողմից։ Հիշեցնենք, որ անցած աշնանը Սանկտ Պետերբուրգում կայացած ՀԱՊԿ անդամ երկրների գագաթնաժողովին հայտարարվեց, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը վերջնականապես կքննարկվի ապրիլին կայանալիք հանդիպման ժամանակ, երբ սկզբում Ղազախստանի, ապա Բելարուսի նախագահների պատճառով երկու անգամ հետաձգվեց ռոտացիոն կարգով Հայաստանի ներկայացուցչին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարությունը հանց ստանձնելը։ Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեհղանը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հույս է հայտնել։ Հաշվի առնելով ներկա իրադրությունը մենք հավատացած ենք, որ տարածաշրջանը չի կարող դիմակայել եւս մեկ ճգնաժամի եւ վտանգի։ Հետևաբար մենք հուսով ենք, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը բարտավորություն կստանձնեն հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ կկանխեն ճգնաժամի հետագա լարումը, թույլ չտալով արտաքին եւ անտեղի միջամտություն, նշել է Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Վերջին մի քանի տարում Արցախում սկսել են ավելի շատ զբաղվել թռչնաբուծությամբ։ Լայք թռչնաբուծական ֆաբրիկայի մասին է Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ֆաբրիկան հիմնվել է 2013 թվականին։ Սկզբում այն գործել է Շուշիի շրջանում, իսկ վերջերս տեղափոխվել է Քրասնի համայնք։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Հարություն Մուսայելյանը մանրամասնում է տեղափոխման պատճառները։ Մեր այդ գործողությունը պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով։ Օրինակ, այդ հանգամանքներից մեկը ջրի խնդիրներ, որը անշուշտ կար նախորդ տեղամասում։ Ջրի խնդիրներ, կլիմայի եղանակի խնդիրներ, որը բավականաչափ անբարենպաստ էր թռչնի պահպանման համար։ Այսօրվա դրությամբ ընկերությունում արկա են հավի եւ բադի ջտեր առաջկայում կհամալրվեն նոր թռչնատեսակներ։ Նախատեսված ձուն պահում ենք հատուկ պայմաններում եւ այդ ձուն մեր մայրական սերնդի ածան հավերի ձվերն են։ Այդ հավերը մսաձվատու հավեր են։ Ըստ գործադիր տնօրենի ընկերության սկզբունքն է արտադրել որ առաքյալ տեղական արտադրանք։ Մենք շատ ենք աշխատում այն ուղղությամբ, որ մեր ռեալիզացիան կարողանանք կազմակերպել նորմալ։ Ռեալիզացիան նորմալ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մի քանի կարևորագույն նախապայմաններ։ Այդ նախապայմաններից մեկը քո արտադրանքի որակն է, քո աշխատանքի արդյունավետությունն է, թե հաճախորդը քո ապրանքը գնի քեզնից տանի եւ համոզվի, որ այն իսկապես որակյալ է, որակյալ ապրանք իրենից ներկայացնում։ Ընկերությունում աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար հրավիրվել են հմոտ մասնագետներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Գարունն իր լիերավ իրավունքների մեջ է մտել Արցախում։ Արչևում զբոսաշրջության համար ամենահարմար ամիսներն են։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Պետք է նշել, որ զբոսաշրջությունը Արցախի տնտեսության ընդհանուր նկարագրում տարիների հետ իր կայուն տեղն է գրավում։ Նախորդ տարի սակայն ապրիլյան պատերազմը բացասաբար ազդեց նաև այս ոլորտի վրա։ Զբոսաշրջիկների հոսքը կտրուկ նվազեց մինչև 40%, ճիշտ է ոլորտի պատասխանատուները ձեռնարկեցին շտկող քայլեր, քարոշչական աշխատանքներ եւ արդեն 2016-ի վերջին հայտարարեցին, որ իրավիճակը շտկված է եւ այս տարի զբոսաշրջիկների այցելությունների սեզոնին սպասում են ավելի մեծ հոսք, քան նախորդ տարիներին։ Ինչպիսին է իրավիճակը կարելի է նաև տեղեկանալ հյուրանոցներից։ Ի դեպ Արցախ այցելած յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ անպայման լինում է Գանձասարում։ Այցելուներին գերում է նաև Վան գյուղն իր բնությամբ, ուստի եւ նրանցից շատերը գերադասում են 1-2 գիշեր անցկացնել Վանք գյուղում, որտեղ կան բարձրակարգ հյուրանոցներ գիշերակացի համար։ Ծովեն, քար եւ էկլեկտիկա հյուրանոցների տնօրեն Զարինե Բաղդասարյանը զուգահեռներ է տանում նախորդ տարիների հետ։ Դե ապրիլին որ եղավ, մայիս, հունիս, հուլիս շատ վատ էր, օգոստոսը ոչինչ, համեմատած մյուս տարի տարիներին էլի վատեր, բայց էլի ոչինչ։ Նախանցած տարի որ եղել է 2000 մարտին, ես այդ 3 ամիսների նկատի ունեմ։ 2016-ին եղել է 500 մարտ։ Սեզոնին մայիս, հունիս, հուլիս Զմրանն Արցախը զբոսաշրջիկներ չի ունենում, բնականաբար նաև գանձասար գնացող էլ չկար ու հյուրանոցներն էլ դատարկ են։ Այս տարվա սեզոնն արդեն բացված է, սակայն առայժմ դրական ցուցանիշների մասին խոսելու հիմք չկա, ասում է զրուցակիցս։ Դե այս տարի նոր է սկսվում, տեսնենք ոնց կլինի։ Ընդհանրապես ինչ երկրներից են գալիս։ Ճիշտ ասած ամեն տեղից էլ գալիս են, բայց հիմնականում մեր հայերն են գալիս դրսից, ըստեղ էլ են մնում։ Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Հունգարիայից, ամեն տեղից գալիս են, բայց մեր հյուրերի մեծամասամբ երկար որ մնում են, մեր դրսի հայերն են։ Ինչից են տպավորվում ամեն ինչ շատը։ Երևի թե մեր Գանձասարն է։ Գանձասարի համար գալիս են եւ երևի Դրա համար ցանկանում են այստեղ մնան։ Կան հյուրեր, որ դեմքով իրենց ճանաչում եք եւ ամեն տարի ասենք այդ մարդը գալիս է։ Այո, կան տենց մի քանի հատ ունենք, որ ամեն տարի գալիս են, ոնց որ դա նպատակ է իրանց համար դրված, որ պետք անպայման գան ստեղ մնան։ Գալիս են, գնում են Տիգրանակեր, Դադիվանք, զբոսնում են, բայց վերջում իրիկոնը նորից գալիս են այստեղ մնան։ Հրանոցի այս մտքի մոտ դրած այդ արկա նվիրատվությունների։ հա։ Սկզբում հյուրանոց եղել է անվճար, միայն այդ հանգանակության շնորհիվ ակուրատվել։ Հետո փոխվեց հյուրանոցը դարձավ վճարովի, բայց արկղը կա։ Տարին երկու անգամ դատարկում ենք արկղը, ինչքան գումարը հավաքվում, բաժանում ենք զովասների ընտանիքներին։ Ինչ զովասների, քանի զովաց ընտանիք կա հեկտին 37։ Հյուրանոցային համալիրի տնօրենը նաև տեղեկացնում է, որ վերջին տարիներին նվազեցրել են հյուրանոցում գործող գները, սակայն արդյունքը կրկին այնքան էլ գոհացուցիչ չէ։ Գնային քաղաքականությունը էականորեն չի ազդել այցելուների թվի վրա։ Իդեպ հյուրանոցում դրված է նաև հանգանակությունների արկղ, որը լծվելու դեպքում բացվում ու հավաքված գումարը ուղղվում է բարեգործությունների։ Զարինե Բաղդասարյանի խոսքով նախորդ տարիներին այդ արկղը լծվում էր երկու անգամ, իսկ վերջին տարիներին ամբողջ տարվա ընթացքում մեկ անգամ է բացվում արկղը, այն էլ երբեմն կիսատ։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ռոդ Այլենդի ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է պալատի անդամ Քեթրին Գազարյանի ներկայացրած բանաձևը, որով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը ու հրեական հոլոկոստը։ Պալատի խոսնակ Նիկոլաս Մաթիելոնը նշել է, որ չնայած պատմության ողբերգական էջերին, հայկական ու հրեական համայնքները իրենց ավանն են ունեցել Ռոդ Այլենդ նահանգի զարգացման մեջ։ Վերջերս նահանգում հաստատվել է դպրոցներում հոլոկոստի ու ցեղասպանությունների, այդ թվում հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրությունը։ Հայոց ցեղասպանության անպատժելիությունը պատճառ դարձավ դրանից հետո գրանցված ցեղասպանությունների։ Այս մասին ասել է խոստումը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Օսկարակիր դերասան Քրիստիան Բեյլը։ Նախքան այս ֆիլմը ես չգիտեի հայոց ցեղասպանության մասին։ Դա պատմության անհավատալի կարևոր պահերից է։ Դրանում հետևողականության բացակայության պատճառով մենք հայոց ցեղասպանությունից հետո այդքան նոր ցեղասպանություններ ունեցանք, ինչպես Հոլոկոստը, Կամբոջիայի ցեղասպանությունը։ Երբ ես կարդում էի ֆիլմի սցենարը հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցն էր, մարդիկ սկսել էին ավելի շատ բան իմանալ դրա մասին։ Հոլիվուդյան հայտնի դերասանը պատմել է, որ հայոց ցեղասպանության հարցը սկսել է ուսումնասիրել ֆիլմի սցենարը կարդալուց հետո։ Թուրքիայում կարող են զանգվածային բողոքներ սկսվել։ Այս մասին ասել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Նրա խոսքով Թուրքիայում բախումները ոչ միայն կանխատեսելի են, այլև սпасելի։ Նա նշել է, որ Թուրքիան իրականում կանգնել է ավտորիտարիզմի ճանապարհին, որը շատ է սահմանափակում ժողովրդական կառավարման արևմտյան համակարգի հաստատման հնարավորությունները։ Թուրքիան կշարունակի մերձավոր արևելքում, Սիրիայում, Իրաքում ներգրավվելու քաղաքականությունը եւ կանի հնարավոր ամեն բան, որ เป զի Սիրիայում թույլ չտա քրդական ինքնակառավարում։ Դա կլինի առաջինն ու ամենակարևորը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ, հաշվի առնելով ինչպես արևմուտքի, այնպես էլ Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի բազմաթիվ խնդիրները, չեմ կարծում, որ Անկարայից Երևանի նկատմամբ նոր քայլեր սպասելու իմաստ կա, նշել է Սաֆրասյանը։ Ըստ նրա Հայաստանը Թուրքիայի համար առաջնային աշխարհակաղակական նշանակություն չունի արդյունքները սпасելի էին, սпасելի էր որ Էրդողանը հաղթանակ է տանելու։ Հիմնականում հաղթանակ է տարել Թուրքիայի կենտրոնական շրջաններում, եթե Անկարան իհարկե չհաշվենք։ Ինչպես եւ սпасվում էր քրդաբնակ շրջանները հիմնականում դեմ են քվեարկել։ Վերափոխումները Թուրքիայի բնակչությանը առանձնապես հոգեհարազատ չեն Ստերության երկիրը բաժանվել է երկու հատվածի։ Մյուս կողմից դեմքը վարկելով մեծ քաղաքների բնակչությունը, ծովեզրյա շրջանների բնակչությունը, որոնք ավանդաբար զարգացած շրջաններ են, վկայում են այն մասին, որ Թուրքիայի բնակչության այն հատվածը, որը ավելի բարձր կրթական ցենզուրն է ավելի ապրում է զարգացած պայմաններում, ըստ էության դեմ են այս փոփոխություններին եւ համապատասխանաբար կողմեն այն շրջանների բնակիչները, որոնք ավելի հետ են մնացել ժամանակակից զարգացումների գործընթացներից։ Նշենք, որ Ստամբուլում մարդիկ շարունակում են դուրս գալ փողոցներ եւ բողոքի ցույցեր կազմակերպել համանadrական փոփոխությունների վերաբերյալ հանրակրվեի արդյունքների դեմ։ Ցուցարարները ողրել են ոչ մենք հաղթել են գրության պաստառներ եւ բղավել ոչ բռնատիրությանը, ոչ միանձնյա իշխանությանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրն է։ Օրվան նվիրված բազմաբնույթ միջոցառումներ կանցկացվեն Հայաստանում ու Արցախում, որոնց նպատակն է հնարավորություն ստեղծել հանրության մեկ անգամ եւս հաղորդակից դարձնելու մշակութային շարունակությունը։ Մշակութային շարունակությունը դիտարկելով որպես տնտեսական եւ սոցիալական կարևոր գործոն, արդյունքում ստեղծվում են տեղային զարգացման նոր մոդելներ, որոնք խթանում են մշակութային շարունակության պահպանությանը, մշակութային զբոսաշրջության զարգացմանը։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10:49 րոպեին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 2.3 մագնիտուդով երկրաշարժ Ստեփանավան քաղաքից 18 կիլոմետր դեպի արևմուտք։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունն էպիկենտրոնում կազմել է 3 բալ։ Մարզասերների համար Մայիսի 5-ից 7-ը Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում ընթանալիք հունահռոմեական ոչի իմշամարտի 2017 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը նախապատրաստվող մարզաձևի Հայաստանի Հանրապետության ազգային հավաքականը գլխավոր մարզիչ օլիմպիական չեմպիոն Լևոն Ջուլֆալակյանի ղեկավարությամբ ապրիլի 19-ին կմեկնի Բելարուս, ուր կարևոր ստուգատեսից առաջ եզրափակիչ ուսումնամարզական հավաքը կանցկացնի Ստայկիի օլիմպիական հայտնի մարզաբազայում։ Ստայկիում Հայաստանի Հանրապետության ընտրանու ըմբիշներն ուսումնամարզական հավաքը կավարտեն մայիսի 4-ին, որտեղից էլ Եվրոպայի առաջնության մասնակիցները կողեբորվեն մրցավայր։ Գերմանիայում ընթացող Գրենկեչես կլասիկ մրցաշարի երրորդ տուրում Լևոն Արոնյանը հաղթել է Մաքսիմ Վաշիե Լագրավին։ Հայ շախմատիստը խաղում էր սպիտակ խաղակարերով եւ հաղթանակի հասնելու համար նրանից 42 քայլ է պահանջվել։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է մինչև 20-ից 23 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 11, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան։ Տակություն։